tarehe 27 katika mwezi wa Rajab mara nyingi kwa mujibu wa maelezo ambayo yanayopatikana katika baadhi ya vitabu lakini kwa bahati mbaya hakuna hadithi sahihi katika hilo ni kwamba siku hii inanasibishwa na tukio la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuenda ile safari yake ambayo inazingatiwa ni mmoja katika ni mmoja katika miongoni mwa miujiza ya Mtume sallama nayo ni safari ya Isra na Miraj safari ambayo Allah tabaraka taala alimkirimu Mtume sallallahu alayhi wasallama tasliyatan lahu ikiwa ni katika sehemu ya kumliwaza mtume wake sallallahu alayhi wasallama kwa sababu kuna mambo matatu yalikutana kwa pamoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la mwanzo ni kufiwa na mke wake bibi Khadija ambaye alikuwa akijitahidi kwa namna moja au kwa namna nyingine katika kutoa msaada mkubwa wa kuipeleka dawa ya tauhidi mbele lakini si hivyo pia akawa amefiwa na ami yake Abu Talib naye akawa amefariki ambaye naye ilikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wenye kumhamia dhidi ya vitimbwi vya makuraishi katika wakati ule baada ya kufariki mkewe pamoja na huyu ammi yake mji wa maka ukazidi kuwa mgumu zaidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alichokiona mtume wa Allah katika wakati ule ni kukimbilia kwa wajomba zake Taif kwa hiyo akaenda Taif watu wa Taif kwa bahati mbaya na wao wakampokea mtume sallallahu kwa ubaya zaidi kwa kumpiga mawe mtume wa Allah alayhi salatu wassalam baada ya mtume sallallahu kupatwa na matukio haya Allah tabaraka taala akaamua kumliwaza mtume wake sallallahu kumpeleka safari hii ya Isra na Miraj tumezungumza mwanzo kwamba hii safari ni muujiza kwa sababu Isra ni safari ya kutoka maka mpaka baitul maqdis al-isra huwa dhahabu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ni safari ile ya mtume sallama kwenda kutoka katika msikiti wa maka mpaka kuelekea katika msikiti wa baitul maqdis kule palestina safari hii inaitwa safari ya isra na miraji huwa suudu nabii sallallahu alayhi wasallam masjid al-aqsa ila sama thumma ila haythu shaa Allah taala ni kitendo cha mtume swalla sallam kupanda kutoka katika msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis pale Palestina mpaka mbinguni mpaka sehemu ambayo Allah tabaraka taala aliyotaka mtume wake sallallahu alayhi wasallam afike safari hii Allah tabaraka taala ya Isra ameielezea katika aya za mwanzo katika surati Isra au wengine wakiita surati Bani Israil Allah tabaraka taala aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kwamba ametakasika yule Mola ambaye subhana ametakasika kwa maana ameepukika na kila aina ya upungufu hana mke hana mtoto hakuzaliwa na kila sifa yoyote ya upungufu ndio neno subhana huyo Mola ambaye aliyepukika na kila sifa ya upungufu ambaye amempeleka mja wake Muhammad sallallahu katika sehemu ya usiku akimtoa kumtoa katika msikiti mtukufu wa maka na kumpeleka msikiti wa mbali wa Baitul Maqdis lengo la safari hiyo ni kumuonyesha miongoni mwa alama zake kwa hakika yake yeye Allah ni mjuzi mno na ni muoni mno innahu was-sami'ul basir kwamba yeye ni msikivu mno na ni muoni mno katika yale ambayo wanayofanya waja wake sasa kwa nini unaitwa muujiza kwa sababu safari hii mtume sallam ameenda sehemu ya usiku na amerudi wakati kwa wakati ule mtu akitumia usafiri wa kutoka maka mpaka Baitul Maqdis si chini ya mwezi au masiku machache kutimia mwezi lakini mtume sallam alienda safari hii katika sura hiyo na alikwenda siku kuota ruhan wa jasada alikwenda kiroho na kiwiliwili na miraji imetajwa katika surati an wa laqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika umbile lake lile la kijibril kwa mara nyingine baada ya kule katika Jabal Hira inda sidratil muntaha alimuona katika mkunazi wa mwe wa mwisho ambao sidratul muntaha kwamba haipatikani isipokuwa ni mbinguni kwa hiyo hii ndio miraji sasa safari hii ina mambo mengi ambayo waislamu sisi tunajifunza katika safari hii nitayataja baadhi ya mambo sitosema kama manne au matatu kulingana na muda utakavyoniruhusu ndio hayo nitakayoyataja insha Allah taala jambo la kwanza hii safari inathibitisha juu ya uwepo wa Allah tabaraka taala kwamba yeye yuko juu na hii ni katika miongoni mwa aqida ya ahlus sunna wal jamaa kuamini kwamba Allah yuko juu na Allah hayuko kila sehemu kwa sababu safari hii Mtume sana baada ya kufika huko mbinguni akafaradhishiwa swala tano ndio huko kwa hiyo Allah hayuko kila sehemu bali ilmu yake ndiyo inayoenea kila sehemu aya zote wanazostadili nazo ahlul bid'ah watu wa bid'ah juu ya kwamba Allah yuko kila sehemu zote zinazungumzia masala ya elimu yake ukiangalia aya katika surati al-mujadala ni hivyo hivyo tu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum hamui katika minong'ono watu watatu isipokuwa Allah atakuwa wanne wao ni ilmu ya Allah kwa sababu siyaki au mtiririko wa aya unaonyesha hivyo alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard na aya nyingi zilizokuja kwa hivyo na wengine wakatafsiri vibaya baadhi ya aya wa huwa وهو fi samai ilahun wa وفي الأرض ilahu wao wakatafsiri naye ndiyo Allah mbinguni na yeye ndiyo Allah ardhini wakati ilahu manake ni maabudu kwa hiyo tafsiri sahihi na yeye ndiyo muabudiwa mbinguni na yeye ndiyo muabudiwa ardhini sio kwa maana yeye Allah yuko mbinguni na yuko ardhini sio maana yake kwa hiyo imma watu watazitafsiri aya kinyume au inawezekana ni aya zenye kuelezea ilmu ya Allah ndio iko kila sehemu wao wakafikiria Allah mwenyewe ndio iko kila sehemu si kweli kwa hiyo tukio ile Isra na Miraji linathibitisha wazi juu ya uwepo wa Allah kwamba yeye yuko juu na aya na hadithi ni nyingi sio maana pake kuzitaja lakini jambo la pili safari ya Isra na Miraji inatuelekeza sisi Waislamu juu ya kufahamu ahamiyatu as-salawatu hamsa ule umuhimu wa swala tano kiasi ambacho swala hizi kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas bin Malik ambayo ndiyo yenye kuelezea kisa kizima cha Isra na Miraj kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku wa Isra na Miraj ndiyo akafaradhishiwa swala tano ambaye asili yake zilikuwa hamsini lakini alipofika kwa nabiullahi Musa nabiullahi Musa akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amekuamrisha nini ndipo mtume sallam akamwambia inna allaha qad iftaradha ala ummati 50 salah kwamba Allah amefaradhisha kwa umati wangu swala 50 nabiullahi Musa kwa kutupenda sisi na kutuonea huruma akamwambia mtume sallam maneno haya ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأن أمتك لا تطيق ذلك rejea kwa Mola wako ukamwombe azipunguze kwa sababu umati wako hawatoziweza swala hizo 50 ndio zikapunguzwa zikabaki 40 ikawa baina nabiullahi Musa kurudi na baina ya mtume sallallahu kuenda kwa Allah na kuja kwa nabiullahi Musa zikawa swala zinapunguza punguza mpaka zikabakia tano ambazo nabiullahi Musa pia akaziona nyingi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nabiullahi Musa astahi li rabbi kwamba ninamuonea haya Mola wangu kazi kurumusha kutoka 50 mpaka kufikia tano bado tena tuzione nyingi hapana mtume swalla akarudi na hizi swala tano sasa jiulize wewe muislamu kwa nini ibada hii ya swala tano ikachukuliwa mbinguni kwa nini isingekuwa kama saumu kwa nini isingekuwa kama hija kwa nini isingekuwa kama zaka kwa nini isingekuwa kama kuwafanyia wema wazazi wawili kwa nini singekuwa kama kuishi vizuri na majirani na nyinginezo katika miongoni mwa ibada nyinginezo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amezipokea biwasitati jibril kwa ukatikati baina ya Allah tabaraka taala na jibril lakini swala tano mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kuzichukua moja kwa moja kwa Allah kwa sababu ukisoma katika ile hadithi ya miraj ile safari ilifikia hatua jibril akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam hapa mimi sasa ndio mwisho wangu huko nenda wewe huko mtume wa Allah ndo akapewa swala tano hii inaonyesha umuhimu wa swala tano lakini kwa masikitiko makubwa leo hii katika jamii ya Kiislamu anapatikana mtu anajiita Muislamu alafu swala yeye haijui sio haijui kwa maana labda anaswali alafu hajui kwamba katika rukuu kunasemaje kwa maana haijui kwa maana haswali kabisa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi katika musnadi wake kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu anasema Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara as-salata yawma mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia swala siku moja faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man hafadhaha yoyote atakayehifadhi hiyo swala kwa kuiswali kwa kutimiza swala tano kwa kuzingatia nguzo zake na sharti zake kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyam hii swala kwake itakuwa ndiyo nuru na ndiyo mtetezi na ndiyo uokovu siku ya kiyama man lam yuhafidhu alaiha na yule ambaye atakayekuwa hakuihifadhi swala lam takun lahu nurun huyu mtu hatakuwa na nuru wala najatu wala hatakuwa na uokovu wala burhanun wala hatakuwa na utetezi wakana yawmal qiyama na mtu huyu atakuwa siku ya kiyama ma qarun pamoja na qarun wa fir'aun na fir'aun wa haman na haman wa ubay bin khalaf na ubay bin khalaf fa haula'i min asanidil kuffar hawa wannewa ni katika miongoni mwa viongozi wakubwa wa ukafiri al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika targhib wa tarhib alipokuwa alipokuwa akielezea maelezo haya al-Imam Ibn Qayyim anasema hivi wa kaunu tariki muhafadhati ala as-salah ma'imati al-kufri fil akhirah kile kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi swala akawa pamoja na viongozi wa ukafiri akhirah yaktadhi kufruhu kuna hukumu ya moja kwa moja juu ya ukafiri wa huyu mtu aswaswaji haya ni maneno ibn qayyim mimi mara nyingi katika masala kama haya wanapenda kuweka angalizo kwa sema anakwamba haya ni maneno ya Imam Ibn Qayyim anafanya istinbat kupitia hadithi ya Mtume sallama kwamba huyu jamaa huyu asiyeswali huyu mpaka akafufuliwa siku ya kiyama pamoja na Firaun na Ubay bin Khalaf na Haman na Qarun hawa ndio watu wanaofanana nao atuyuru ala ashkaliha hartaqa ndege kwa sampuli yao ndivyo wanavyoruka kunguru huwezi kuwakuta wamechanganyika na njiwa shore huwezi kuwakuta wamechanganyika na tetere kwa hiyo huyu bwana asiwachalwa cha kuhifadhi swala kufufuliwa na hawa inaonekana hawa ndio watu wanaofanana nao kwa kitendo chake cha kuishi duniani bila kusali sasa jambo hili Waislamu wanatakiwa wazinduke nalo sana, tusiwe majasiri kwamba tunapambana mtu akishakufa asomewe itima asomewe arobaini asomewe tatu alafu atumwambie huyu bwana aswali kabla hajakufa hapa tutakuwa tukuwatendea haki ndugu zetu tuwaeleze kwanza umuhimu wa kuswali sio kuombewa dua waislamu wengi sasa hivi wanaishi maisha maisha ya kutaka kuombewa ombewa dua sio wao wenyewe kujifanyia matendo ili ni jambo la hatari kwa hiyo safari ya Isra na Miraj inatufundisha juu ya umuhimu wa swala tano kwa Muislamu kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama swala hizi tano amekabidhiwa katika safari hii lakini maneno ya Mtume sallallahu katika hadithi hii tuliyoitaja hivi punde ya Abdullah ibn Amr ambayo amepokea Imam Ahmad inaonyesha juu ya hatari ya mtu kuweza kuipuuza ibada ya swala kiasi ambacho siku ya kiyama atafufuliwa na hawa watu hebu fikiria mtu anafufuliwa pamoja na Firauni kiumbe ambaye amefikia hatua mpaka yeye amemzidi ibilisi ibilisi kakataa kumsujudia Adam na akaleta kibri kwa Allah ana khairu min mimi ni mbora kuliko Ibrahim Adam lakini huyu Firauni yeye akafikia hatua akasema ana rabbukumul a'la mimi ndo mola wenu mkubwa kama kuna rabbu wakati rabbu ni allah sasa yeye anasema yeye ndo yani yeye ndo khaliq yeye ndo razik yeye ndo mudabbirul umur kwamba yeye ndo mwenye kuumba yeye ndo mwenye kuruzuku yeye ndo mwenye kupanga mambo hata yaweza wapi nakala al-akhirati wal-ula Allah akamwadhibu bwana kwa makosa yako maneno yake ya mwanzo na maneno yake ya mwisho maneno yake ya mwanzo yalikuwa katika surati al-qasas alipowaambia ma alimtu lakum min ilahin ghairi sifahamu nyinyi kama mna Mungu asiyekuwa mimi Nabiullahi Musa alipokuja kumsimamishia hoja za kuonyesha yeye si Mungu fahashara fanada faqala ana rabbukum ala akawakusanya watu wake kisha akawatangazia kwamba mimi ndo Mola wenu mkubwa sasa mtu asiyeswali anafufuliwa na huyu na hao wengine tuliwataja kwa mfano Ubay bin Khalaf anajulikana katika miongoni mwa maadui wakubwa wa mtume wa alaihi wasallam pale Maka alikuwa ni Ubay bin Khalaf alikuwa adui mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam hasa asiyeswali anafufuliwa na huyo hebu fikiria aqulu hadha astaghfir alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد nilizungumza mwanzo katika hotuba yangu sitosema kwamba nitayazungumza mambo mangapi yeye tunayojifunza katika safari ya Isra na Miraj bali tutakachozingatia ni muda kwa hiyo nitazungumza na mwisho kwa leo kulingana na muda ambalo ni hadithi aliyoitaja al-Imam Abu Daud na akaisahihisha Sheikh Albani katika sahihi ya Abi Daud kutoka kwa sahaba Anas bin Malik Abi Hamza radhiyallahu ta'ala anhu anasema Anas bin Malik samitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema lamma urija bi lamma ulija bi wakati mimi nilipopandishwa katika safari yangu ya miraji marartum ala qaumin mimi nilipitishwa kwa watu ambao lahum adharu min nuhasi au watu wanakucha za shaba yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum wanajikwangua wanajikwatua wanajichuna kutokana na kucha zao hizo nyuso zao pamoja na vifua vyao fakultu man haula ya jibril nikasema mtume sallam anasema hivyo nikasema kumuuliza mwalimu wangu ambaye mwalimu wa mtume sallam ni jibril allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa na huyo ndo mwalimu na ndiyo maana katika sehemu ambayo ahlus sunna wal jamaa wanajifaharisha wao dini wanaichukua katika asili utasikia kadha kadha tabia utasikia sahaba utasikia mtume sallallahu alaihi wasallam ukishasikia mtume sana basi ni hapo tena inafuata kwa jibril ikitoka kwa jibril tena ni kwa Allah tabaraka taala lakini huku katika upande mwingine ambako watu wamefilisika shekhe wetu amesema hivi na hivi kadha kadha maneno mengi ambayo hayana kichwa wala hayana miguu sasa jibril anaulizwa na na mwanafunzi wake ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam man haula ya jibril jibril kwani hawa ni wakina nani hawa wanaojiadhibu wao wenyewe kwa kutumia kucha zao wanajikwangua nyuso zao vifua vyao inakuwaje akasema haula alladhina yakuluna luhuma nnasi hawa ni watu ambao walikuwa wanakula nyama za watu wayakauna fi a'radhihim na wakawa wanavunja heshima za watu kula nyama za watu makusudio kama walivyosherehesha wanaochuoni katika hadithi hii kinachokusudiwa kula nyama za watu ni kwa maana ya kusengenya wamechukua katika dhahiri ya aya ya 12 katika sura hujurat Allah tabaraka taala aliposema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim kwamba Allah anasema hivi wala wasitokee kusengenya baadhi yenu kuwasengenya wengine hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyakuwa amekufa fakarihtumuhu kwa kuwa mpendi kula nyama za ndugu zenu basi lichukieni pia jambo la kusengenya wattaqullaha na mumche Allah tabaraka taala kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake miongoni mwa makatazo yake ni kuacha tabia ya kusengenyana wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim hakika ya Allah ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa kusengenya dhambi ambayo leo hii mtu akijaribu kufanya tathmini nimemaliza angalau siku dhambi hii ikawa mimi nimeiepuka ni mtihani dhambi hii sasa watu waliadhibiwa watu mtume sana ameonyeshwa katika safari ya Isra na Miraj kwamba watu wanaadhibiwa kwa dhambi hii tena wanajiadhibu wenyewe kwa hiyo kupitia Isra na Miraj tubadilike tuwame katika tabia ya kusengenya tubadilishe tuingie katika tabia ya kunasihiana kwa sababu baada ya kufunga mlango wa nasaha ambao mtume sana amesema ad-dinu nasiha sisi tukafungua mlango wa kusengenyana huyu anakosea ana mikhalafu na hili ni jambo la kawaida kwa sababu hakuna mtu ambaye ni maasum katika sisi zaidi ya anbiya wal mursalin zaidi ya mitume hayupo sasa anapokuwa mtu anakosea njia ya kumsaidia ni kumnasihi na wala sio kukaa pembeni ana kadha ana hivi haisaidii kitu mnapata dhambi nyinyi kwa kusengenya na ndugu yenu kwa sababu hajanasihiwa saa nyingine anazidi kuingia katika majanga na matatizo ya yale makosa anayoyafanya lakini kusengenya pia ndani yake kunapelekea kuvunja heshima za watu kwa sababu atazungumza mtu kwa sababu kusengenya ni kuyazungumza yale mabaya ambayo mtu aliokuwa nayo hali ya kuwa mwenyewe hayupo kwa hiyo tubadilike kupitia Isra na Miraji tujifunze tuepukane na dhambi hii na ndio wanaochona wanasema fil hadithi tahdhiru anil ghiba katika hadithi hii kuna tahadharisho au kuna katazo juu ya masala ya ghiba pamoja na watu kuvunja heshima za watu kwa ndugu zangu katika imani mimi ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu tuwe na tabia ya kujifunza katika yale yanayojitokeza katika dini yetu miongoni mwayo ni kujifunza baadhi ya mambo kupitia kisa hiki cha Isra na Miraj lakini niweke angalizo kuna tofauti baina ya kusherekea kufanya sherehe ya Isra na Miraj na baina ya mtu kufanya muhadhara au khutba akawa anaizungumzia Isra na Miraj watu wengi wanajichanganya katika jambo hili kwa sababu katika siku kama hii ya leo baadhi ya misikiti mingine wanafanya bid'a utakuta watu wanakusanyika ima baada ya swala ya insha kinasoma kisa cha miraji pale alafu vile watu watakuwa wanakunywa pale za nyingine nani kahawa au watakuwa pale wanapata halwa na kadha maandazi bisheti na mfano hivyo kama vile mfano labda ni aina ya sikukuu fulani hapana kwamba kama tulivyosema kwamba hakuna hadithi sahihi inayothibitisha Isra na Miraji ilikuwa ni tarehe 27 katika mwezi wa Rajab hakuna bali hata wanawachuoni katika kudhibiti kwamba ulikuwa ni mwaka wangapi Isra na Miraji hawajui wao wanasema ulikuwa ni baina kama miaka miwili au mmoja kabla mtume sallam kuhamia Madina wanasema hivyo lakini hawakumbuki ilikuwa ni mwezi gani tarehe ngapi hawakumbuki na hii ni hikma ya Allah tabaraka taala kuficha haya kwa sababu leo hii tu haijulikani lakini watu wanazusha katika dini namna hii je ingekuwa inajulikana yani leo hii hakuna dalili sahihi hadithi sahihi yenye kuonyesha isra ilikuwa mwezi wa Rajab tena mwezi 27 hakuna hadithi sahihi lakini watu wanafanya hivyo je unafikiri ingekuwa hadithi imethibiti hii? mwisho ndugu zangu mimi niifunge hutuba hii mbele yetu kwa kumalizika kwa mwezi huu wa Rajab unaingia mwezi wa Shaabani ndiyo mwezi ambao ni sunna kwa Muislamu kukithirisha kufanya wingi wa kufunga ikiwa ni kama mazoezi kwa ajili ya kuiendea Ramadhani na hivi ndivyo alivyokuwa akiishi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi miongoni mwayo hadithi ya Usama bin Zaidi ambayo imetaja al-Imam Abu Daudi hadithi ya bibi Aisha na Ummu Salama ambayo ni muttafaqun alaihi kwa hiyo mwezi uliokuwa mbele yetu kati ya siku mbili zijazo au tatu ni mwezi wa Shaaban watu tujitahidi kukithirisha sana kufunga funga za sunna katika mwezi huo kwa lengo la kuzizoesha nafsi kuingia katika saumu ya Ramadhani Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin